ndabahani kaze muri ano makuru yo kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya 31 mu kakaro umwaka wa 2021 duhera kuri zino ngingo nkuru nkuru ziyagize mu gisata cy'umutekano umuntu umwe niwe yaraye akomeretse bikomeye mu gitero mu bivuye mu gitero ano makuru tuyahere mu makuru avunaguye y'umutekano aho umuntu umwe ari we yaraye akomeretse bikomeye bivuye ku gitero cy'abitwaje ibigwanisho cyaraye kibereye igihanga mu ya bubanza ku ibarabara riva ibujumbura rija mu ya cibitoki neza na neza hagati ya transversale ya transversale y'umunani n'icenda uwakomeretse n'umushoferi w'ikamyo y'ishirahamwe buseko yariko ija mu cibitoki nk'uko mu ntwaro igihanga babimenyesha iyo kamyo ikaba yaraye muri ico kibanza nyene kuko yatobaguritse amapine uwo mushoferi nawe yaciye ajyanwa kwa muganga musitanteri wa komine gihanga avuga ko abajeje umutekano banyarutse gutabara ata atabyinshi birononekara akanasaba abanyagihugu kwama bagavye abari mu mugwi w'umutekano nabo uburikiyemwo bose ngo bacungere neza uruja n'uruza rw'abantu ubateye amakenga babimenyeshe hakiri kare mu gisata cy'ubworozi naho aborozi bo ku mitumba imwe imwe yo muri komine gisozi intara ya mwaro bariteguriye gushyira mu ngiro umugambi wo kororera mu mpongore bavuga ko bateye ubwatsi ku mitumba ariko bavuga ko iyo myiteguro idashemeye bakabona ko hakiriho intamba zituma umugambi utaja mu ngiro neza urongo y'uburimyi n'ubworozi mu ntara ya mwaro aremeza ko hariho ibiki kibuze nk'abahinga bafasha kwimisha kwimisha nk'urushinge ari n'urushinge ariko bakavuga ko hariho nibiro nibiriko biro nibiriko biroregwa bitoregwa inyishu ni nkuru ya Lydia Gahimbare turi ku mutumba gitare gisozi basanzwe baratanguye kororera mu nkongore baratubwira ngene biteguye umugambi wo kubandanya bororera mu nkongore umwankaderere eh, yaza kubitubarira kandi twaradimye ubwatsi turatera ubwatsi ku miserege n'ahandi turatera buke buke ku bivi inkingo turayiteguriye kwisunze hatoyi hariho ubwatsi twarabuteye umwe wese aragerageza akitegura ku buryo bwiwe ashoboye naho abo borozi biteguriye uwo mugambi wo korora mu mpongore intambamyizo ngo ntizibuze si ingufu zabo zigutunga izi nzu wamana umuganga utonde uyipimye ku mugoroba uko saa sita uko urumva uwo muganga atiza guhemba mugabo rero turi ku rugero twese kugukuronka impembo y'abo baganga n’imfizi imbere zarahitse ziriho ubu inkirinzi ni hagati y'ibihumbi cumi na bitanu na mirongo ibiri kugira bayiguhe nko kuri uyu musozi wugendagenda nta mvizi zibiri cyangwa n'imwe kugira uyironke biragoye batondera imbuto z'imibingo ko umubingo ukereye mu abiri uba wasuye gukura ugasura ugakerera nabo nditebisa ko muyica nka rimwe mu mwaka kuri ayo makenga y'aborozi nzokira ntevye Ribera umuyobozi w'ibiro by’intara ajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara ya Mwaro avuga ko hari umugambi wo kugwiza imbuto z'ubwatsi bw'ibitungwa si tubisakuma gusa kuko turafise imbingo imbingobingo turafise ubwatsi bwitwa setariya hariho n'ivyatsi biri muri iza misozi ivyo vyose biriko biragwizwa ariko nawe nyene asaba ko hogwizwa abahinga bagwiza imbuto zo kwimisha ku nshinge kuko ngo ari bake muri iyo ntara kotera kamo leta kugira ngo yongereze abazobafasha muri ico gikorwa co kwimisha ku rushinge kuko umufundi umwe ntiyoshobora gukwira intara ari umwe ikiboneka gushika ubu ibitungwa biracyatembera ku misozi y'amakuru makumi n'amwe agize intara ya mwaro mu gihe itegeko ryo korora mpongore rizotangwa kuja mu ngiro igenekerezo rya kane ukwezi kw'icumi umwaka w'ibiri na mirongo ibiri na rimwe imwaro ridigahimbare isanganiro Ibigo vy'akarorero vya izabu biriko birashyirwaho kugira ngo bizofasha aborozi bivanye n'ubwoko bw'ibitungwa vya kijambere bifuza korora bishikirizwa n'umushikiranganje mu vyajejwe harimo uburimye n'ubworozi yabishikirije ku munsi wa kanashikiriza ivyaranguwe muri ubwo bushikiranganje mu kiringo cy'umwaka akizeza ko ivyo bigo bizoba bikwiragiye mu gihugu cyose tumukurikire Tuko turashiraho ibigo by'akarorero bya izabu mu bijyanye n'ubworozi gushyira imbere aborozi ba kijyambere bigenga ubu turi turagerageza hajya imahwa mu kigo cya izabu ubwoko bw'inka n'ingurube bitanga inyama nyinshi ushatse korora ibitungwa byo kugira ngo aronke inyama n'ahantu azotama aha rero turafise urutonde rw'ibyo bigo aho bizoba biri mu gihugu hose hagati ntibizoba biri hamwe murumva rero icyo kibazo naco twaraciyumviriye ni muri ya ntumbero ya ca gitabo twandika biri mu migambi Eh, makuru tuyabandanyirize mu gisata cy'ubutunzi aho amakori angana n'imiliyoni ijana ngo ariyo yinjira mu kigega cya komine busoni avuye mu burovyi b’ikiyaga gweru mu kiringo cy'umwaka umwe bishyikirizwa na buramatari w'intara ya kirundo yahoze arongoye iyo komine ariko ngo nuruhombo uruhombo rudasanzwe kubona atabuhinga bugezweho bwo kubika amafi imbere y'uko zishogwa hirya no hino kandi hashobora kuboneka umwimbu w'amafi uri hagati y’amatona abiri cyangwa atatu ku munsi yabivuze kuri uyu wa gatanu mu gihe bariko baragendera ikigega cy'amazi azovomera amahegitari amajana na mirongo indwi yo muri komine busoni hakoreshejwe amazi ava mu kiyaga gweru inkuru ya Abraha Safari ikiyaga cya gweru kiri muri komine ya busoni ni kimwe mu biyaga umunani biri mu ntara ya kirundo kikaba ari cyo cya mbere gitanga umwimbu w'amafi menshi nk'uko bivugwa na albert hatungimana buramatari w'intara ya kirundo uwo mutware yahoze arongoye komine ya busoni ati icyo kiyaga gishobora gutanga umusaruro uri hagati y'itoni zibiri na zitatu ku munsi ariko rero ikibazo kiri ku bijanye n'ubuhinga bwo kubika ayo mafi kuko gushika ubu atabuhinga ugezweho abarobyi bafise ngo imbere y'uko zija kudandazwa mu zindi ntara babanza kuzibabura ku mucanwa ivyo navyo bigatuma bakoresha inkwi nyinshi ibituma kandi bahonya ibidukikije Albert Hatungimana aremeza ko komine ya Busoni ishobora kwinjiza amafaranga ashika imiliyoni ijana ku mwaka ku matagisi avuye ku mwimbu w'ifi zo mu gweru asaba leta cyangwa abagira neza kubakira abarovyi inzu ikanyisha ayo mafi kugira kugira uruhombo rugabanuke kandi n'ibidukikije bikingigwe ivyo byose buramatari wa Kirundo akaba yabivuze k'uyu wa gatanu mu gihe umugwi ujejwe gusubiza intara ya Kirundo kuba ikigega cy'igihugu bariko baragendera ikigega cy'amazi kizojamwo amaritiro angana imiliyoni zitandatu generale majoro Nkusi Evariste arongoye umugwi ujejwe kuzosubiza intara ya Kirundo ikigega cy'igihugu yasavye amashirahamwe yaba mpuzamakungu canke ayaha mu Burundi yiyemeje gufasha muri uwo mugambi kudakwega amaguru mu kwiga uko umugambi uzorangurwa ariko nyabuna ngo baje ku kivi batangure bashyire mu ngiro ibyo biyemeje mu Kirundo Abraham Safari ku radio Isanganiro Isanganiro inama isumba ingimba ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'indwi ano makuru tuyabandanirize mu gisata cy'ibidukikije ibice bimwe bimwe by'ishyamba rikingiwe rya vyanda mu ntara ya imiriro ya nyakanga kuva kuri uyu w'imana emeri niyo gushima ajejwe ibikorwa byo gukinga iryo shamba ashikiriza ko amahegitari atanu ariyo amaze gusha kubera iyo miriro y'inkozi z'ikibi agatera kamo abagikwega amaguru mu kuzimya iyo miriro iyo yadutse guhindura guhindura ingendo kuneza neza yabo inkuru ya jean Pierre misago ariko imiriro uwajejwe gukingira iryo shamba avuga ko ari inkozi z'ikibi yatanguye kuri kurigita ibice bimwe by'iryo shyamba kuva kuri uyu w'imana ibice bya giheta rwamvura gakere kaberenge na kimwe hakaba haharugwa amahegitari atanu amaze guhitanwa n'iyo miriro ku bwa niyo gushima abanyagihugu benshi baramaze kugira icaba gikogwa cyo gukingira iryo shamba mu kwihuta kuzimya ariko avuga ko hari n'abandi bagikwega amaguru abo bagikwega amaguru nibo rero atera akamo ngo bahindure ingendo ku neza yabo agasaba ababarongoye ku mitumba gufasha guhimiriza kuko gukingira iryo jamba bibakingira ingaruka mbi zivuye ku ihindagurika ry'ibihe bagakingira n'umugwi w'impamvu ziharugwa kuri mirongo itatu ziribamwo izo mafu nazo zigakwega kwega ba mukerarugendo wajejwe gukingira ishyamba rya vyanda aributsa ko itegeko rigenga amashamba mu burundi ryo mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu ritegekanya umunyororo uri hagati y'amezi atatu gushika ku mwaka canke ihadabu riri hagati y'ibihumbi mirongo itanu n'ibihumbi amajana abiri kuwanse kuzimya mwe n'iyo miriro atansigura afise iryo tegeko rigategekanya n'ibihano ku wafashwe aturiye cyangwa uwaragiye ahaturiwe jean Pierre Misago mu rumonge radiyo isanganiro nawe mu gisata cy'ubutunzi guhindagurika ry'ibihe n'imyuzurire abiri mu byatumye amakoperative amwe amwe adashobora gushika ku ihangiro yari yarihaye bishikirizwa n'uburongoye ikigega cy'igihugu kijejwe guteza imbere amakomine fonike inyuma y'isuzuma bagize ku makoperative ibihumbi bibiri n'amajana na cumi na rimwe ari mu makomine yose agize uburundi n'ubwo biruko opc 1 n'itunga servirien amenyesha ko amakoperative yafashije cyane mu kugwira kugwiza umwimbu mu ntara zimwe zimwe z’u Burundi tumukurikire kuri micro ya jean marie vianney kumana eh, leta yaje ifite intumbero idasanzwe yo kuraba ukuntu imigambi ya leta yotera imbere maze icisanga kugira ngo bikunde bije mu ngiro bibe byiza ari uko amakomine ari naho abanyagihugu basanzwe bakorera yohabwa inguvu kugira ngo uwo mugambi uteruje imbere twebwe nk'abajejwe ikigega national ca investissement makomine eh, twaciye tuja ku kivi kugira ngo iyo ngingo n'iyo ntumbero tubashe kuraba ingene yoja mu ngiro neza nk'uko bikwiriye muri ibyo twasanze bikwiriye ko tubanza kuraba intererano canke amahera Eh, leta yashize mu makoperative icyo yoba ariko arazana nk'umusaruro kumbure hariho nk'utubazo twabaye icyoba cyaraduteye kugira ngo bikoranye n'ubuhinga dusanzwe dufise mwa kino kigega ahandi naho ugaje usanga rimwe rimwe byatewe n'amahindagurika y'ibihe aho usanga nka bamwe baragize ibibazo by'indwara zahitanye nk'ibitungwa ahandi ugasanga bagize ingorane z'uruzuba ruhitana ibitegwa ahandi ugasanga bagize ingorane z'imyuzurire imvura nyinshi nayo nyine yagiye ihitana ibitegwa mbega uburyo amakoperative gushyika ubu yo bakoresha bwaba bungana gute murabyibuka mu bihumbi bibiri na cumi n'icyenda niho leta yatanga imiliyoni zishika cumi zagiye zihabwa ayo makoperative uno munsi hariho koperative zifise amahera arenga imiliyoni mirongo itanu mwumva ko ari ibintu byiza cyane rwose Ano makuru tuyarangirize mu gisata c'agateka kazina muntu amwe mu mashirahamwe agwanya amabi afatiye ku gitsina babona ko itegeko rigwanya amabi afatiye ku gitsina rigifise utunenge ansira nizigimana serukira ishirahamwe dushire hamwe mu ntara ya Muramvya avuga ko bihano bimwe bimwe bihabwa abakoze ayo mabi bikwiye guhabwa nguvu uwo mufaso agasaba ko hoba igikorwa cyo kumenyekanisha ingingo ziri muri iryo tegeko Tumucuriquiri. je ubwanje ndabona yuko hariho intambwe ikomeye cyane naho umuntu abirabye asanga hariho utunenge tumwe tumwe ibibuze mugabo rya tegeko ni ryiza turarishima utwo tunenge novuga nk'ibihano ibihano bitegekanijwe ku mabi amwamwe akoregwa abakenyezi ugasanga ibyo bihano bifise ingufu ntoyi ku buryo umuntu ashobora kwiyumvira ati iki ndagikora amande ndayatanga ndashobora kuyaronga ugasanga ayo mabi arabandanya twebwe dusaba ko abakenyezi boronka bakaronka icyo bagaba abakenyezi bakiteza imbere bakaronka uburyo bukwiye kuko hajya umuntu iyo afise icyo yinjiza mu muryango bimuha n'icubahiro umushinga nawe wiwe akamwubaha hanyuma nayo mategeko kandi tuba dukeneye ko bayamenya turabashimiye kuba mwayakurikiye dushimire na Albert Ndwayo yadufashije mu buhinga bw'ivyuma mwari ko muyashikirizwa na jewe Arthur Kavabushi mugire umunsi mwiza w'akaruhuko